kiel pura aero plibonigas la vivon. Ciu jare mortas pli ol quar milionoi da homoi pro la sequoi de la malpurigio de la aero. Ien tamen bona novaggio. Iam simplai pasioi povus tramece plibonigi la situazion. Ciel tio funccias, tion montras exemplai casoi el Europo cae Usono. Ciam en la iaro 1996 gastis la Olimpiae Somerae Ludoi en Atlanta, la organizantoi decidis pri deceptaga transporta strategio. Partoi de la urbo estis baritae por la publica transporto, por pli faciligi la alveturon de la atletoi al la sporteioi. Dum la sequai semainoi, en la locai por infanai clinicoi, regis necutima quieto. En la sucura accepteio, registrigis dec unu procentoi malplida astmo malsanai infanoi. La nombro de casoi de astmo en malaltigis je quardec procentoi same la nombro de restadoi en malsanuleio, nome je decnau procentoi. Tio ne estis hazardo. La qualito de la aero en Atlanta, pro la minimumigo de la trafico, estis rimarkeble pli boniginta. Tio estas nur unu el multai exemploi kiwin esploristoi en usono collectis. Ilia studajo montras, kiel sen perai cae dramezai estus la positivai effectoi, se politicistoi decide contraubatalus la malpurigion de la aero. La tutlanda malpermesso de fumado en Irlando estas exemple tia caso. Tie malaltigis la nombro de morto casoi post la haltigo de fumado je dec tri procentoi. Apoplexio reductigis je du ses procentoi, cae malsanigioi pro co o po do, ec je tridec hoc procentoi. Surprise profitis de tiu pasio precipe ne fumantoi, Io tia same ocasis alla logiantaro en la circauaggio de stal producteio en la usona stato utaho ciam la fabrico estis fermita dum dec tri monatoi, dum tiu periodo reductigis la diversae pulmo malsanoi ie la duono. Ancau la nombro de tagoi cun mancantai lernantoi reductigis ie quardec procentoi. Ni comprenebles stis che la contraubattalo de damagiae substanzoi al portas utilon sed la dimensio surprisis ec nin, diras la studestro, quiu estas medicinisto ce la universitato de Illinois. Niai resultoi pruvas. La sano de la logiantaro tui blibonigas, cae la registaroi devas realigi la directivoin de la monda san organizo pri la aera malpurigio. Tio estas la decida puncto lau calculo de la medicinisto, la porsanezza crom valoro estas ancau esprimebla en mon valoroi. La legio pri pura aero en usono al portis mal crescon de la damagiae substanzoi en la aero je septec 3% kai cae tiel senchargigis la porsanezzan budgeton je 2000 miliardoi da dolaroi. Ancora o pli granda estus la utilo, certe en quelcae regionoi de Orienta Asio, cae de Centra Africo. Mumbaio, Caracio, Lagosso, cae Pechino, estas consideratai mega urbegoi, en ciui la malpurigio de la aero atingis neeltenebla in dimensioin, cio dum la venonta iaroi pobus ec ancora o pli malbonigi eblas haltigi tiun evoluon. La sano de la homoi havas prioritaton.